Book 2 ცხრა ცხრა კვირის დღეები კვირის დღეები ორ შაბათი ორ შაბათი სამ შაბათი სამ შაბათი ოთხ შაბათი ოთხ შაბათი ხუთ შაბათი ხუთ შაბათი პარასკევი პარასკევი შაბათი შაბათი კვირა კვირა დღე კვირა კვირა ორ შაბათიდან კვირამდე ორ შაბათიდან კვირამდე პირველი დღე ორ შაბათია პირველი დღე ორ შაბათია მეორე დღე სამ შაბათია მეორე დღე სამშაბათია. მესამე დღე ოთხშაბათია. მესამე დღე ოთხშაბათია. მეოთხე დღე ხუთშაბათია. მეოთხე დღე ხუთშაბათია. მეხუთე დღე პარასკევია. მეხუთე დღე პარასკევია. მეექვსე დღე შაბათია. მეექვსე დღე შაბათია. მეშვიდე დღე არის კვირა. მეშვიდე დღე არის კვირა. კვირაში არის 7 დღე. კვირაში არის 7 დღე. ჩვენ მხოლოდ 5 დღე ვმუშაობთ. ჩვენ მხოლოდ 5 დღე ვმუშაობთ.